aktivna islamska omladina Lina. وللعلا هذا Allah Đelešanu nema vida, znači da ne vidi. I tako dalje. Mi pritrđujemo Allah Đelešanu ova svojstva onako kako to dolikuje njegovom savršenstvu. I ne upoređujemo ih sa svojstvima njegovih stvorenja. Jer je Allah Đelešanu ih spomenuo za sebe i mi ih spominjemo i pritrđujemo, ali ih ne poredimo sa, sa njegovim stvorenjima. Zato kaže šehu Islam ibn Tejmije u, u Vasitijskoj akidi, u Al-Aqidatul Vasitije, akida koji je on napisao upravo i posvetio je upravo ovoj, ovoj tematici. Kada mu je došao jedan kadija iz Vasita i žalio je se na neke skupine koje negiraju Allaha za lošanu imena i svojstva i da traži od njega da napiše knjigu gdje će on kratko pojasniti stav jednu sunnet ovog jamata. I on je napisao tu knjigu između podnije i kindije. Znači vrijeme, vrijeme u kome su živjeli ti ljudi je bilo puno beričeta, a i, a i na njihov rad je to e, ovaj, pokazao. Kaže šeho l'Islamu u vasitijskoj akidi ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ومن غير تعطيل من غير تعطيل وتكييف ومن غير تمثيل وتشبيه kaže od imana, od vjerovanja u Allaha Đelešanu je i vjerovanje u ono čime se Allah Đelešanu upisao u svojoj tizi i čime ga je opisao njegov poslanik sa oselem, bez negiranja, bez upoređivanja, bez upoređivanja Allah Đelešanu u svojstva i bez kakvoće, bez traženja kakvoće. Zato kaže imam Malik, jedan od, jedan od četvorice imama poznatih mezheba, kaže kada je upitan kako je to Allah Đelešanu uzdignuće, jer Allah Đelešanu pritvrđuje sebi u Kur'anu uzdignuće, pa je rekao, el istiva'u E, gajru medhul. Znači to uzdignuće nije nepoznato, to jest nije nepoznato u arabskom jeziku, jer poznato je što znači riječ ili siva u arabskom jeziku. Wal kejf gajru ma'kul. A kako je se to dogodilo, to je nepojmljivo. Wal imanu bihi vađib, vjerovanje u to je obaveza, wa suadu anhu bid'a. I pitanje oko toga je novotarija. Istiraj se ovoga novotara, rekao je na kraju. To je Prva stvar u kojoj se ogleda umjerenost ehli sunnata vol džemata. Druga stvar u kojoj ehli sunnata vol, ehli sunna vol umjeren jeste pitanje imana i vjerskih naziva kao što je mu'min, musliman, muslim, kafir i fasik. Gješnik. Po pitanju, ovih, po pitanju imana i ovih naziva ehli sunnata vol džemata zauzima srednji stav između dvi, dviju krajnosti. Prva krajnost jesu Mu'tazile i Haridžije koji smatraju da čovjek ne može dobiti status vjernika mu'mina sve dok ne izvrši sve jedan vađiv i nostavi sve jednu zabranu što je normalno pretjerivanje čovjek se ne može nazvati mu'minom vjernikom sve dok ne ispuni sve vađive i nostavi sve zabrane time da postoji mala razlika između njih što se tiče ahireta kažu da onaj koji uradi veliki grije da je na onome svijetu nevjernik i da će vječno biti u vatri a na ovome svijetu se različite Ovi jedni kažu da je, znači da je i na ovome svijetu nevjernik, to su Haridžije, a drugi kažu da su, da je on na stepenu između dva stepena, izašao iz imana, ali nije ušao u kuf, nalazi se između dva stepena, a poznato da u islamu nema, nema, nema stepen između dva stepena, ili je musliman, ili je, ili je nevjernik. I druga krajnost su oni koji su vjeru ili vjerovanje potpuno odvojili od dijela. Dijela nema ništa sa vjerovanjem, dovoljno da čovjek u srcu kaže da je vjernik, da, da, da povjeruje u srcu da je onaj, u Allah i Lešanu i ono što je on objavio u svojoj knjizi, a dijela nemaju nikakve veze sa imanom. To su muržije, to su oni koji su nazvani su tako zbog toga što su odvojili dijela od imana, jer, jer, jer irđa naravno znači odvajanje, u ovom slučaju oni su odvojili šta dijela od, od imana i zato su nazvani muržijama. Ili drugi kažu da su nazvani od arabske riječi rađa, što znači prevelika nada. To jest, nema, nema dijela, nema ničega, ali nadaju se čemu džennetu nadaju se oprostu i nema, nema kazni. Ehli sunne u ovdje mazda uzima srednji stav, a to je da čovjek, mu'min koji uradi veliki grijeh, je mu'min, ali manjkovog imana. Ne izlazi iz vjere. A dokaz zato su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam La jezni zani hine jezni ovo mu'min Čovjek dok čini zinalog nije mu'min Dok čini zinalog Znači kada, kada, kada da nas Allah Đelšanu sačuva, kada kada završi sa zinalukom, vraća mu se iman. Zatim u drugom hadisu poslanik sa osrednje kaže La yu'minu ahadukum hatta akuna habbe ilihi min, min validihi wa waladihi wa nasi ajmein. Jedan od vas neće vjerovati dok mu ne bude draži od njegovog djeteta, od njegovog roditelja i od svih ljudi zajedno. To jest njegov iman neće biti potpun, to znači da iman se može, da može biti nepotpun. A da čovjek zbog toga ne izlazi iz vjere. Jer ako bismo shvatili kako su oni shvatili, ova prva skupina ako bismo shvatili ovako kako je došlo u hadisu znači da onaj koji ne bude volio poslanika koliko više nego što voli svoje djete i svoje, svoje roditelje i, i sve ljude zajedno ne bi bio vjernik po shvatanjima prve skupine i treća stvar u kojoj se ehli sunnet znači danas ćemo se zadovoljiti sa, se vršimo sa, sa trećom stvari u kojoj se uh, u kojoj je ehli sunnet vol džema umjeren za razliku od drugi, a sutra ćemo inša Allah i ta'ala nastaviti, jeste pitanje tekfira, to jest proglašavanja čovjeka nevjernikom. Sa jedne strane imamo skupinu koja nikako ne dozvoljava da se za muslimana kaže da je nevjernik. Kada izgovori šehadet, neka radi poslije toga šta god hoće. Nek uradi kufr, jasnije. Ali ne smije se za njega reći da je nevjernik, nego se za njegovo djelo kaže da je kufr, da je nevjerstvo. Kaže ovo je djelo nevjerstvo, ali ovaj čovjek nije nevjernik. S druge strane imamo one koji, koji su brzi kada je u pitanju tekfir. Jesu li vidjeli djelo kufra odmah, ovo je nevjernik. Jesu li vidjeli da čovjek radi određeni postupak koji je kufr, žure u tome i kaže ovo je nevjernik. Ehli sunne vol džama zauzima srednji stav i umjeren je po pitanju toga. Pa kažu, što se tiče dijela, ono se uvijek može nazvati kufrom ako je kufr. Ako, ako za njega ima dokaz u Kur'anu i Sunnetu da je kufr, kažu ovo dijelo je kufr, nevjerstvo. Međutim, što se tiče osobe koja uradi kufr, koja uradi dijelo koje može da izvede iz vjere, za njega se ne može reći da je nevjernik osim pod određenim uvjetima. Vidimo razliku. Ehli sunnet zauzima srednji stav. A to je, jeste, postoji kufr ali se za osobu ne može reći da je nevjernik sve dok se ne ispuni određeni uslovi. A mi ćemo te uslove spomenuti. Dok vidjeli smo prve, nema nikako, nema ni, znači nikako ne može izaći iz vjere. Ne kradi šta hoće. Samo za njegovo djelo se može. Druga skupina, je li, jesu li vidjeli djelo koje je kufr, čovjek ocjenjuje na vjerniku. A je li su nevo žema pravi razliku između uopštenog kufra i pojedinačnog. Kada se radi o djelu, kažu ovo je kufr. A za pojedinca neće reći da je nevjernik sve dok se ne ispune određeni uslovi. Prvi uslov jeste da osoba koja radi kufr zna da je to kufr. Da osoba koja radi određeno dijelo nevjerstvo, da zna da je to nevjerstvo. A dokaz za to je slučaj koji se dogodio poslaniku sallallahu alaihi sallam. Kada je poslanik sallallahu alaihi sallam posjetio jedno pleme, donio mu je čovjek posudu sa alkoholom. A mu je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da ne znaš da je to Allah zabranio. Kaže, ne znam. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga nije nije ga ocjenio nevjernikom. Iako je dozvola alkohola kufr na vjerstvo, onaj koji bi rekao da je, da je alkohol dozvoljen, izašao bi iz vjere. Ali njegovo neznanje ga je se čuvalo od nevjerstva, kao što kaže, kao što kaže sam učenjac. Kraj hadisa je da je da je drugi mu čovjek prišao i rekao mu nešto mu je šapnuo, pa ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta ti je, šta si mu šapnuo, kaže šapnuo sam mu da ga proda, da proda alkohol. Rekao mu je poslanik sa oselem, onaj koji je zabranio da se pije, zabranio i njegovu vrijednost. Zabranio da se prodaje. Prema tome, uvažena braćo i sestre, ne smije se za čovjeka reći da je nevjeri, pa čak ra, ako i radi djelo kufra, sve dok, sve dok se ne, ne, ne, ne uvidi da li ta osoba zna da je to kufr. Zato kaže šeji Muhammed ibn Abdul Wahab, kojeg su optužili da, da druge muslimane ocjenje nevjernicima, kaže nije dozvoljeno da se određeni musliman koji čini seždu kipu, nije dozvoljeno da se proglasi nevjernikom sve dok mu se ne donese dokaz iz Allaha i knjige i sunneta Allahom sunnika. Jer ima ljudi koji, koji žive po zabačenim mjestima i koji čine širka Allahu, čine talata oko kabura. E, kako to oni kažu, ovaj, traže beričeta od kaburova, traže beričeta od evlija, određeni i tako dalje, možemo li, ili kod nas čak nalazimo, Kaže, naš grad je sačuvao neki šehid što je gore bio zakupan. Subhanallah il kerim. Šehid sačuvao grad, šehid mrtvac, poslanica sam za tebe kaže, ne mogu ti ništa čeri Fatima pa koristiti dok je bio živ. Dok je bio živ, kaže, za tebe da ništa ne može koristiti. A kamoli kada je mrtava, kamoli neko drugi, kaže ovo je sačuvan grad zbog toga što ima neki, neki je bio gore zakopan i tako dalje. Možemo za tog čovjek, ovo što on rekao je kufr i širk. Ali ne možemo za njega reći da je nevjernik, niti da je mušik zato što ne zna. I kada mu pojasniš i kažeš da ne može, da ne može niko osim Allaha i Lušanu sačuvat grad, da ne može niko osim Allaha koristiti i štetit, e onda on kaže, pa jes, vidiš, nisam ja to znao i tako I nalazite različiti postupaka koji su kufra, ali ljudi radi iz znanja, ne znaju da je Ljudi nosi sa, sa ajvatovi, se nosi kamenje, vjeruješ da je to, da je to svijeto, da će mu do, dati određeni beričet i tako dalje. Ali to se sve radi iz, iz neznanja, nije to, nije to namjerno. Tako da se ljudima treba pojasniti da određeni posla koji grade je, je kufr, pa tek onda ovaj, gledati da li su se ispunili o, ostali uslovi. Drugi uslov koji se treba ispuniti jeste namjera. Da čovjek to što kaže ili uradi, kaže ili uradi sa namjerom. A dokaz za to jeste ukor Allaha Đelšanu, e, Allahu i e, poslanikovi Ashaba radijallahu anhu. Kada se dogodio slučaj da su židovi rekli poslaniku sallallahu ja ar'an to znači u arabskom jeziku može imati dva značenja gluhi ili slušaj a židovi su imali namjer ovo prvo značenje gluhi, slušaj nas gluhi što je kufr, riječi kufra riječi nevjerstva a sahabi radi Allah su čuli to od židova i onda su oni govorili poslaniku sallallahu zato dolazi ukor u Kur'anu pa kaže Allah Zlšanu ja jele djemlja se kulu ra'ina wa kulu zurna o vjeri ti nemojte govoriti ono što govori židovi rajna, znači od ovaj glagol koji smo malo pismo meni nego recite, slušaj nas ili čekaj ili, ili, ili sačekaj nas da razgovaramo sa sobom ali Allah je Lušanu i nije proglasio nevjeni smo jer nije su imali namjeru da to kažu poslaniku oni su imali namjeru da ukažu na ono drugo značenje jer u arabskom jeziku ima značenje jednog i drugog a na tome ova namjera vidimo koji su ashabi radijalama imali sačuvala ih je od kufra I Allah ih nije proglasio, proglasio nevjernicima. A za ovo prvo, da neznanje, da neznanje može biti uzrokom da čovjeka sačuva kufra, je primjer i Moada, radi Allah anu, kada je došao iz Jemena, pa je tamo našao sečenike, da im se ljudi pokoravaju i čine im seždu. Pa je došao i poslaniku sa oselem i učinio seždu. Pa, pa je poslanik ukorio, kaže, vidio sam ljude da to radi iz poštovanja, pa vidio sam da si ti najpreći neko kome, kome treba da se učini sežda poslanik sa ga nije proglasio, mada je to kufr. Pa mu je rekao da sam ikome naredio da učini seždu, naredio bi ženi da, uradi, da učini seždu čovjeku zbog veličine prava koje, koje on ima od nje. Ili zbog dobra koje kojeg je on radi. Druga stvar, rekli smo, namjer. Prva stvar, ne, da, da čovjek zna da je to kufr, zatim da ima namjer učiniti kufr. Treći, treći uslov koji se mora ispuniti jeste iznošenje dokaza Da mu se iznese dokaz na način na koji će on razumjeti. Zato kaže Allah Zalšanu وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Mi ni jednog poslanika nismo poslali osim na jeziku njegovog naroda kako bi, kako bi im pojasnio. Šta mislite da dođe Arab ovdje u Bosnu i ljudima govori na arapskom o vjeri i kaže ja sam ljudima iznio dokaz. Jeste on rekao istinu, ali ga ljudi nisu razumijeli. On je rekao kompletnu istinu. Zato, znači, da bi, da bi čovjek bio nevjernikom, odnosno da bi se za određeno, za određeni postupak proglasio nevjernikom, mora se znati da li mu je iznešen dokaz. I to dokaz onako kako ga je iznio Allah i njegov poslanik, ne kako mi mislimo. Kada sam njemu iznio dokaz, a možda si mu pri, pri, prikazao islam, možda u najružnijem svijetu. Kada boli mene briga, ja sam od sad, od sad je on odgovoran. Možda mu baš nisi prikazao islam kakvim treba. Šta znači iznošenje dokaza? To znači da mu se kaže ono što je u Allahovoj vjeri i što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na način kako će to on razumjeti. Ako mu kažeš načinom na koji on to nije razumio, nisi mu iznio dokaz. Ako bi, mu, ako bi mu govorio čak našim jezikom, ali na način da to ne razumije nekakvim intelektualnim jezikom, nisi mu iznio dokaz. I normalno postavlja se pitanje šta je sa onima do koji nije došla do, do, do nije došla vjera do ko, koji i u dan znači u današnjem vremenu ne znaju za poslanika Muhameda sa sellem i nisu čuli Allah dželle neka prvo neka neka znate neće nikome nepravdu učiniti Allah dželle šanu nikome zuluma neće učiniti a on je to on je to on to kaže u svojoj knjizi wa ma kunna mu'azibina hatta nab'ata rasula i min jedan narod nismo kažnjeni dok mu poslanika nismo poslali Tako da onaj do koga nije došao islam i koji nije čuo za islam, Allah bilo žanu će ga na sudnjem danu iskušati, pa ako ga posluša Allah i uđe u vatru, kada mu Allah naredi da uđe u vatru, naći će vatru spasenostnom. A ako ga tada ne posluša, znači da ga ne bi poslušao ni, ni na ovome svijetu. I četvrta, četvrti uslov koji se mora ispuniti, znači repetimo znanje, zatim namjera, iznošenje dokaza i da čovjek ne bude prisiljen da nema prisile da to, to dok radi taj postupak da nije prisiljen a dokaz za to su riječi Allah i Zulašanu u suri Nahl kada kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم Uh, onaj koji zanijeće Allah Želešanu nakon imana, osim onaj koji bude prisiljen, a njegovo srce je smirano sa imanom, tako Allah Želešanu daje opravdanje. Međutim, onaj koji svoja prst otvori kufru i to prihvati srcem, Allah Želešanu je pripremio žestoku kaznu i na njega se rasrdio. Ovaj ajet je dokaz da onaj koji bude prisiljen da uradi kufr i uradi ga, da on ne izlazi iz vjere i e, imamo za to dokazi u praksi poslanika sallallahu sallam kada mu je došao Ammar ibn Jasir radijallahu anhu i kada mu je pojasnio da, da su ga natjerali da, da su ga toliko udarali da je na kraju priznu i rekao da e, slavio njihova božanstva i pokudio je Allah i Zulašanu poslanika sallallahu mu je rekao kada ako te ponovo budu ako ti ponovo budu to radili ponovo se vrati i reci iste stvari tako da kufr znači može biti da prisila može biti uzrokom uzrokom izgovora riječi kufra ali da čovjek u svome srcu to ne prihvata i da u svome srcu ostaje, ostaje vjernik to su bili znači glavni uslovi koji se moraju ispuniti To su bili glavni uzmoj koji se moraju ispuniti da bi se određena osoba proglasila nevjernikom. Ovim smo mi završili naš, naš prvi dar. Allah, Allah, Allah. صلي الصفا هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا هل ترى المصباح في الروح انطفى هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا يا ظلالا راقصت أهدابها Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الأخبار في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى شافق الأخبار في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى لو زرعت القلب حبا عاطرا